Частина перша. Після того, як я вийшов зі школи, я пішов до гуртожитку. Кущіда, яка до цього пішла з друзями, чекала на когось, спершись на стіну. Помітивши мене, вона подивилась на мене з усмішкою на обличчі. Як добре. Я чекала на тебе, а я кун. Я хочу про дещо поговорити з тобою. Буде хвилинка? Буде. Мені зараз нічого робити. Можливо, це зізнання? Ні. Ймовірність цього надто мала. Я запитаю тебе відверто. А Янокоджі кун, ти коли-небудь бачив, як Хорікіта сан усміхається? А, кхм, Ні, не можу згадати. Схоже, Кошіда вирішили заститися зі мною, щоб поговорити про Хорікіто. Також, наскільки я пам'ятаю, я не бачив, як Хорікіта усміхається. Схопивши мою руку, вона наблизилась до мене. Це запах квітів? Цей прекрасний запах охопив мої нюхові рецептори. Знаєш, я хочу подружитися з Хорікітою Сан. Вона розуміє це. Спочатку багато хто хотів з нею заговорити, але тепер залишилась тільки ти. А Янокуджі-кун, ти, схоже, знаєш Хорікіту Сан дуже добре. Звісно, ти будеш знати людину дуже добре, якщо ти сидиш біля неї кожен день. Дівчата є дівчата. Вони прагнуть утворити групи з першого ж дня. Вони навіть більш обізнані про фракції та групи, аніж хлопці, і те, що приблизно чотирьох людей достатньо, щоб володарювати над дванадцятьма. Дівчата ж кажуть, що вони просто багато знайомляться, проте є один виняток Кущіда. У кожній групі багато людей. Але тільки Кущіда стала настільки популярною. Не здаючись, вона продовжує намагатися стати друзями з Хорікітою. Це не те, що може звичайний школяр. Напевно, тому вона популярна, а ще вона мила. Все ж таки милота веде до популярності. Хіба Харікіта не відмовила тобі? Я не думаю, що є щось, що може її переконати. Я знаю, що вона не з тих, хто забирає свої слова назад. Якщо розмовляти з нею необачно, то можна отримати купу образ. Чесно кажучи, я не хочу бачити, як Кущідо ображають. Ти допоможеш мені? Ну, я не відповів одразу. Зазвичай, якщо мене просить допомогти мила дівчина, то я погоджусь без вагань. Проте, оскільки я не хочу проблем, я не можу погодитись одразу. Це тому, що не хочу бачити, як Хорікіта вербально ображає Кущідо. Я відмовлюсь м'яко. Я розумію тебе, але ні. Милота прохання, звернення вгору очі. Це смертельна атака. Ну, нічого не поробиш. Тільки цього разу добре. Справді, Айнагоджі кун, дякую. Після того, як я погодився їй допомогти, Кущіда радісно усміхнулась. Мило. Оскільки я сказав, що допоможу, я не можу бути необачним та робити щось безглузде. Так е, що саме мені треба робити? Навіть якщо ти кажеш, що хочеш подружитися з нею, це не так просто. Для такого, як я, хто не має друзів, це дуже складне завдання, для якого важко знайти рішення. Хм, перш за все, змусити Хорікіту усміхнутися. Змусити усміхнутися? Її усмішка вимагає правильного настрою та атмосфери. Тоді ми досягнемо успіху. Цей тип взаємин і має називатись дружбою. На щастя, схоже, що Кощіда знала, як викликати усмішку у людей. В тебе є ідеї, як змусити її усміхнутися? Хм, я думаю, що разом ми щось вигадаємо. Вибачившись, вона легенько постукала себе по голові. Якби це була неприємна жінка, я б її одразу вдарив. Але якщо це кощіда, то все гаразд. Усмішка. Якось по проханню кущіди, моя головна мета тепер змусити Хорікіто посміхнутися. Це взагалі можливо? Сумніваюсь. Тим не менш, після школи я спробую запросити Хорікіто. Хоча не впевнений, що після цього дійду до гуртожитку цілим. Ти знаєш якісь місця, куди я можу її запросити? «Хм, Може, палет? Я туди часто ходжу, тож вона вже чула про нього від мене. Палет перше або друге за популярністю кафе у кампусі. Звісно, я багато чув про нього. Саме туди Кушіда разом з друзями йшли після школи. І якщо я чув про нього багато, то і Хорікіта теж. Як гадаєш, якщо ви разом випадково зустрінетесь зі мною там, то це спрацює? Ні, я вважаю, що це занадто очевидно. А що як твої друзі теж допоможуть? Як тільки Хорікіта помітить Кущідо, вона напевно одразу піде додому. Якщо це можливо, то краще створити ситуацію, де буде складно відмовитись. Я просто сказав, що думав. Ого, це звучить як гарна ідея. А Янокоджі кун, ти такий розумний. У той час, як Кощіда слухала мене спалаючими очима, вона кивала головою та казала Так, так. Я не думаю, що це пов'язано з моїми розумовими здібностями, але такий план. Добре, я багато очікую від тебе, Кун. Ні, твої очікування роблять моє життя складнішим. Якщо ти запросиш Хорікіто, то вона напевно відмовить. Тому чи не краще мені запросити її? Гаразд, все ж таки Хорікіта довіряє тобі. Чому ти так думаєш? Ну, це так виглядає. Принаймні вона довіряє тобі більше, ніж будь-кому з нашого класу. Це не означає, що я найкраща кандидатура для цього завдання. Це тому, що я випадково зустрів її першого дня. Я зустрів її у автобусі через збіг обставин, і сидів біля неї теж через збіг обставин. Якщо б нічого з цього не трапилось, я напевно взагалі не заговорив би з нею. А хіба не всіх людей ми зустрічаємо випадково? Потім вони стають нашими друзями, кращими друзями а іноді коханцями та сім'єю. Зрозумів. Я гадаю, що це один зі способів сприйняття цього. Розмова з Кощідею теж результат збігу обставин. Іншими словами, Кущіда і я можемо бути у стосунках незабаром.